الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد دوغة وإسلام زوزما zauzima vrlo ميستو مجو إبادتنا ibadetima. Čak primijetit ćemo da je dova u stvari srž ibadeta. sve ima svoju srž, svoje srce. A srce ibadeta, to jeste pokornosti i robovanje uzvišenom Allahu Đelešanuhu jeste dova. Dova u sebi objedinjuje nekoliko vrlo bitnih osobina ibadeta. Kao prvo, čovjek u dovi izražava svoju potrebu i to kome? Onome komu je može dati. Onome koji kada se od njega nešto ne traži, srdi se. A ne onome od koga tražiš srdi se. Zato u jednom stihu se kaže arapskom čovjek kada od njega tražiš, on se srdi. A Allah kada od njega ne tražiš, on se srdi. I zato traži od onoga koji daje i koji se srdi kada se od njega ništa ne traži. Dova u sebi objedinjava pokornost i objedinjava poniznost uzvišenom Allahu. I zaista, onaj koji je ponizan uzvišenom Allahu, taj bude uzdignut među ljudima. A onaj koji je ponizan ljudima, biva u ovom slučaju bez ikakve vrijednosti i kod Allaha i kod, i kod ljudi. I zato ko hoće da bude uzdignut među ljudima i da njegovo ime bude među el mele ul a'la, a to je među častnim melekima, taj neka bude ponizan uzvišenom Allahu. A poniznost se odražava upravo u dobi. Uzvišeni Allah kaže, kada zavoli svoga roba, pozove Džibrila i kaže o Džibrilu. A on odgovara odazivam ti se Allahu odazivam. Svako dobro je kod tebe. A on mu kaže neka znaš da sam ja zavolio toga čovjeka. Pa ga i ti zavoli. Pa ga zavoli Džibril. Pa Džibril kaže među melekima o melek znajte da uzvišeni Allah i da ja volimo toga čovjeka pa ga i vi zavolite. Pa ga i meleki zavole. I mjesto toga čovjeka biva odabrano. To jeste među ljudima bude takav uzdignut. Zikrullah, spominjanje uzvišenog Allaha Đelešana. Ali svakako i ovdje napominjemo da zikrullah, da spominjanje uzvišenog Allaha ne može biti od čovjeka izmišljeno. Znači, ćemo na mnogim mjestima gdje ljudi žele dobro. Ali ne znači da svako ko želi dobro, da ga i postigne. Naći ćemo na nekim mjestima da ljudi uče hu hu. Možda ste čuli to. Često to derviši spominju i tako dalje. Nikada nije zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sad sam da je to učio. I to nije zikr kojim se uzvišeni Allah spominje. Hu u arapskom jeziku znači on. A to nije nigdje zabilježeno da je od Allahovih imena. Uzmite 99 Allahovih lijepih imena, nigdje nećete u njima naći hu. Hu nije ime, to je zamjenica. To jeste kad ne spomeneš Allaha, njegovim imenom kažeš on. Ali on se može odnositi kako na uzvišenog Allaha, tako i na nekoga, tako i na nekoga drugoga. I zato to nije karakteristično za uzvišenog Allaha. I to nije pohvala njemu. Da se na taj način zikri sahu. I od toga nema sevaba zato što nije propisano u ovoj vjeri. Nego ono gdje ima koristi, to je čemu nas poučava Resulullah Koji kaže, kada spomeneš uzvišenog Allaha tri puta, njegovim imenom on ti se odaziva. Jesi rekao Allahu, Allahu, Allahu, tri puta. Allah ti se odaziva. Tri puta ga bilo kojim Allahovim imenom. Ja Allah, ja Allah, ja Allah. Ja Rahman, ja Rahman, ja Rahman. Ja Hannan, ja Hannan, ja Hannan. Ja Mennan, ja Mennan, ja Mennan. Ja Hayyu, ja Hayyu, ja Hayyu. Ja Kajum, ja Kajum, ja Kajum. Bilo kojim od Allahovi Đelešanuhu lijepih, lijepih imena. Kada ga pozovemo time, on se zasigurno odaziva. Dakle, dova je srži badeta. Time što je to zikrullah spominjanje od Allaha, time što tražimo od njega nešto i izražavamo time našu potrebu prema njemu, a to se spominje u kuranskim riječima, Allahu esamed. Esamed znači to Allah je uzvišeni taj koji je neovisan od svakoga, a koji je svakome potreban. Svako se Allahu obraća. I mu'min i kafir. Kafir od svoje potrebe mora jesti, mora tražiti. Pokorava se Allahovim zakonima. Iako to neće da prizna svojim riječima. I zato što ovaj ibadet u sebi ima osobinu poniznosti uzvišenom Allahu Đelešanu. Uzvišeni Allah nam kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ I vaš gospodar kaže, molite me, ja ću vam se, ja ću vam se odazvati. I zato među najvećim grijesima jeste izgubiti nadu u Allahovu milost. Izgubiti nadu u Allahovu milost, to je među najvećim grijesima. I stroga je zabrana u Kur'anu spomenuta u pogledu toga. I uzvišenje Allah kaže Ja esrafu ala anfusi. O moji robovi, vi koji ste se ogriješili prema kome? Prema samima sebi. Allahu štetu ne možete nanijeti. La takmel tu mir rahmetillah. Ne gubite nadu u Allahov rahmet, u Allahov milost. Inna Allahe jagfiru nube džemija. Allah oprašta, po jednom tefsiru se kaže sve grije, a po drugom tefsiru džemija svima grije. Allahu akbar. I zato kada oni koji su širku činili Allahu džemija kada vide na kijametskom danu da Allah uzvišen i oprašta sve grije osim širka, onda će doći pa će se zakreti. Wallahi rabbina makuna mušrikin. Tako nam Allaha naše gospodara mi nismo širčinili. Unzur Pogledaj ti kako oni lažu na sami sebi. Wadalla anhum ma kanu jeftarun. I ne ima ih onih kojima se oni molili mimo Allaha da im tada pomognu. Allah oprašta grije. Ostavio 99 svojih milosti za ahiret. Samo jednu na dunjalu spustio. Od stotinu. Na ahiret samo će biti potrebno. I zato, ko ne moli uzvišenog Allaha, Allah se srdi. ne ledine jeste kbiruna an ibadeti, se jedhuluna džahneme Oni koji se budu ovolili od moga ibadeta i ne budu činili dovu, bit će ostanovnika džahnema. Najveći vid dove koju čovjek upućuje Allahu Đalešanu jeste namaz. Vidjeli smo koja je važnost dove u islamu. A onda kroz propis namaza ova dova se najpotpunije pokazuje, izražava. Sam namaz u arapskom jeziku se kaže salat. Salatun znači u prijevodu dova. Dakle, ovaj namaz koji mi činimo, nazvan je dovom. I u njemu čovjek upućuje dove Allahu Đelešanu. I najbliži je Allahu kada je u namazu, a u namazu je najbliži kada je na, na I zato šeitan pokušava da ti ukrade od tvoga namaza. I zato ti na neki način kao, navodno, šeitan hoće da vas uslugu učini. Pa ono što si zaboravio, mimo namaza donese ti u namazu. Podsjetite tome. Jer zna šta znači namaz. Pa da te podsjeti tome Dunjaluku, njemu je manja šteta nego da ti misliš na Allaha Đelešanu namazu. I zato je to cijeli namaz su dove. Na ovaj i na onaj način. Obratit ćemo sada pažnju na dove namazke. Prije namaze, nakon što se uzme abdest, čovjek kaže koju dobu. Prije uzimanja abdesta kaže Bismillah. I to je uslov ispravnost abdesta. Ako čovjek zaboravi bismilu, ako Bog da inša nema u tome štete, ali ne bi smio namjerno ispuštati. Tokom abdesta nema nikakvih dova, niti su navedene od Božeg poslanika ali Ono što se kaže kad opere ruke, pa se opere lice, pa bez učini, pa noge operu desna, lijeva, dole, to nikad nije učio Boži poslanik ali i to nema osnove u islamu. Ali ono što ima, to je izad abdesta. Da se prouči Subhaneke Allahumma wa bihamdike ešhedu la ilaha illa ente u wa atubu To je ona ista dola koju čovjek prouči kada? Kad sjedi na jednom sjelu, pa završi to sjelo, tom dovom mu se opraštaju njegovi grijesi. To je kefaret za njegove grije. U je slučaju veliki je seba spomenut onome ko uzme abdest na taj način i kaže ovo sa svakom kapljicom koja mu spadne, sa prsta, s noktiju, sa lica, s očiju i tako dalje, spadaju mu njegovi grijesi. Tako da čisti izlazi iz abdesta. Nakon toga staje na namaz. Kod nas je poznata dova kojom se počinje namaz, nakon što se prouči prvi tekst. Ali prije toga da ovu prvu dovu spomenemo, inšala, nakon dersa, ja ću sve ove dove ponovo spomenuti, inšala, da se sada ne zadržavamo. Dakle, prva dova nakon abdesta jeste Subhanak Allahumma bihamdika, šadu la ilaha illa ente estagfiruke wa tubu Nakon toga, rekli smo Allahu Ekber, okrenuti se prema kibli, imamo abdest. Uobičajena dova koja se spominja i u sunnetu jeste Subhanak Allahumma bihamdika, wa tabarak esmuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha illa A imamo i drugih dova koje je pegamber ali sad sam učio u svome namazu. Koje su to dove? Prvo, وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي بالثلج بالماء والثلج والبرد دعا الله والرسول عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه jahtelifun. To su dove koje je Boži poslanik ali sam učio prilikom odpočinjanja samoga namaza. One imaju veliki značaj. U njima se, na primjer, kaže, okrenuo sam svoje lice onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Kao pravi vjernik, ja nisam od mušlika. Zaista moj namaz, moja žrtva, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, koji ne ima druga. To mi je naređeno i ja sam od muslimana. Od značenja tih dova jeste isto tako, Bože, udaljim i napravi udaljenost između mene i mojih grijeha koliko je između istoka i zapada. I očisti me od mojih grijeha kao što se čisti bijela odjeća. Isto tako od tih doa jeste uzvišeni Allahu, gospodaru Džibrila, ila i Israfila. Ti ćeš presuditi ljudima u onome u čemu su se oni razišli. Nakon toga učimo Fatihu, koja je isto tako vrsta dove. I zato se kaže u hadisi kuciju, kada kaže moj rob, zvišenje Allah to kaže, prenosi nam Resulullah ali sam, kada kaže moj rob, elhamdulillahi rabbil alemin, uzvišenje Allah mu odgovara i kaže, pohvalio me moj rob. Kad kaže, El rahman rahim, kaže, veličao me moj rob. Kad kaže, maliki mi din, kaže, moj rob priznaje moju veličinu i snagu. Kad kaže iđake na'budu iđake nesta'inu uzvišeni Allah kaže to je ugovor između mene i moga roba. A to je samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. To je la ilaha illallah. Nakon toga uzvišeni Allah kaže to pripada mome robu i mome robu daje ono što traži. A i zato ga mi učimo nas sirata mustaqim. Bože, uputi nas pravim putem. Putem onih kojima si dao svoje blagodati, a ne putem onih koji se rasrdio i koji su zalutali. Dakle, Fatiha je sama dova za sebe. I nakon toga, kada imam završi to, mi kažemo amin i tim svojim amin, što znači Bože ti to u Kabuli. Kao da smo i mi tu dovu proučili sami. I zato Boži poslanik ali sad sam u hadizu svome kaže ni na čemu vam više ne zavide židovi osim kao na dvije stvari. Prvo je džuma. Jer ste ih pretekli. Oni hoće da su prije vas. A vi ste u petak, a oni za vas u subotu. To je Allah tako da. Nije ni njima se dalo ni kršćanima. oni su prije nas došli, ali su i za nas. To im je krivo. I zato subotar danas nama kažu, pa hajmo Eto, nećemo ni nedelju, a nećemo ni, ni petak, hajmo u subotu. Mi kažemo, mi propise svoje vjere ne izmišljamo koji mi. Zavide nam na džumi i zavidi nam na aminanju. I zato džanija Božeg poslanika, ali sad sam, znala bi se zatresti od riječi amin. Zašto? Jer to znači Bože u Kabuli ovo što tebe tražimo. I hadis pejgamber ali sad sam kaže čije aminanje, dakle ono njegov izgovor amin, čije se usaglasi i bude u isto vrijeme sa aminanjem meleka, bit ćemo oprošteni grijesi. Dakle, to je, vidjeli smo dakle da je Fatiha sama po sebi dova. Nakon toga idemo na ruku. Na ruku propisano da se kaže Subhana Rabbijem a vi, slavljeni i veličanstven moj veliki uzvišeni gospodar. Fesebih bismi rabbike Kao što kaže kuranski ajet i veličaj ime gospodara svoga veličanstvenoga. Tada se može proučiti dova subuhun kudusun, zapravo to je veličanje uzvišnog Allaha, subuhun kudusun slavljeni i sveti, rabbul melaiketi var ruh, gospodar meleka i Džibrila, nakon toga dižemo se sa rukua. I pazite, ovo je vrlo bitno. Kad sami klanjamo, kažemo semi Allahu liman hamide. Ali kad klanjamo za imamu, i imam kaže semi Allahu liman hamide, mi ne ponavljamo za njim semi Allahu liman hamide. Nego samo kažemo Rabbena lekel alhamd. Jer hadis kaže, kad imam kaže semi Allahu liman hamide, vi recite Rabbena lekel alhamd. Znači, ne treba kazati nakon imama opet Semi Allahu limen hamide, jer to je rekao imam već. To se ne ponavlja. Ali Allahu ekber to se ponavlja. Dakle, kad imam kaže Semi Allahu limen hamide, mi kažemo kao džematlije Rabbena lekel hamd ili velekel ima i to i to je moguće da se kaže. Dalje, prije nego što kažemo Allahu ekber imamo tu jednu domu koju je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem čuo od jednog od ashaba koji su klanjali za njega. Ali ta dova u stvari je veličanje uzvišenog Allaha. Tako da kada je predao selam Resulullah ali za sam pita ko je taj koji je proučio to. Ovaj ashab kaže ja sam Boži poslan. Kaže toliko i toliko je meleka bilo pokazalo mi se koji su se natjecali koji će prije od njih napisati tu dovu. Kolika je vrijednost te dove. A to je, nakon što se kaže Rabbena lekel hamd, hamden kathiran, tajiben, mubaraken fi, mil et samavat, mil al-ardi, ma bejnehuma, wa mil ema šite min ما ba'd, ehlu شيء wal kibrijai wal međd, hajru ma kala l'abd, wa kulluna leke abd, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد onaj ko leti Rabbana leka alhamd Allahu ekber on je mahrum od te dove taj nema vakta proučiti iako htio taj je ne može proučiti a koliko znači smiriti se u namazu i zato Ulema kaže, između njih je imam Ebu Hanife, kaže da je ta'dili erkan rukn namaza, osnova namaza. Što znači da se mora ta'dili erkan ispuniti. A to je smireno kad se ode na ruku, kaže se Allahu akbar subhana azim, subhana azim. se smiriti. Kad se ispraviš, opet se mora smiriti. Pa manine, ta skrušenost, to polako klanjanje, to treba, to je uslov namaza. Ako se to ne ispuni, ne vrijedi tada ni sevi sežda učiniti. Sevi za to ne može ispraviti. Jer sevi za ispravlja vađibe, a ne može ispraviti ruknove. Dakle, osnovni dio bez koga namaz ne može biti, ako se to ispusti, ne može sevi sežda to zamijeniti. Dakle, ove dove nas čini da kako treba obavljamo namaz. I zato ovaj ta'dili erkan je postavljen kao rukn, kao osnova namaza. Nakon toga idemo na seđu. Seđda sada, rekli smo da je namaz sam dova, a seđda, onda je to dova dove. Srž namaza. Šta se na seđdi uči? Kao što znamo, uči se Subhane Rabijel E'ala. Neka je slavljen moj uzvišeni. Rekli smo na ruku veličanstveni, ali. A ovdje smo rekli ala uzvišeni, moj gospodar. Koliko hoćeš puta da kažeš. Kada klanjaš kao imam, umjereno. Nemoj dugo zbog onih koji su iza tebe, jer kaže Resulullah ali sad sam, među onima koji su u džematu ima daif, ima slab, čovjek u godinama. Nema snage, slab i bolestan i čovjek koji je i zdrav i nije slab, ali ima neku potrebu. Iti, negdje žuri, ima nešto, nemoj mu duljiti sa farzovima. Ali to ne znači da se to bilo kako obavi. Ali kad je čovjek sam, onda što može više da je bliže na sezdi uzvišenom Allahu, to je ono najbolje. Kao što je radio Boži poslanik, ali u svome namazu, jednom prilikom Iša radijallahu anha, ga je dohvatila bojeći se da nije preselio na Ahiret. Toliko je ostao na, na Onda ga pita zašto to voli poslanić. Kaže, zar da ne bude zahvalan Allahov rob. Što duže je na seždi kad sam klanjaš, to ti je ibadet Allahu Đelešanu. I to na seždi nos i čelo. A ne samo čelo, to nije ispravna seđda, nepotpuna. I nos i čelo moraju biti na seždi. Ashabi Božeg poslanika i sad sam u kakvim su uslovima klanjali. Kaže jedan od njih, tako mi Allah, znala je biti takva vrućina, da jedan od nas uzeo bi one prašine pijeska. Pustinja je to. U Medini kad su klanjali. Uzeo bi jedan od nas u ruku pijeska, pa bi to držao, pa bi stavio da može seždu na to da učini. Da se malo ohladi u ruci. Užeblo, vrelo. Takvim su uslovima znali klanjati. I baljeta Allah Šta se uči na seždu? Evo Bekr, prva ovoga ummeta, pita Boži poslaniće, reci mi, kad budem na seždi šta da učim? On je tu nagradu prvu dobio. Kaže u Boži poslanik, ali sad sam, kad budeš na seždi uči. Rabbi inni zalemtu nefsi, zulmen kefira. wala jazbiru zunube illa ente, Fagfirli li min indik, varhamni innaka entel Dova za Bože, ja sam sebi veliki zulum počinio. Nepravno. Oprosti mi, jer grije ne oprašta niko drugi do ti. Oprosti me tvojim oprostom. I smiluj mi se, jer ti jedini si taj koji opraštaš grije. I to je učio u Bekr anhu na seđdi i to je i nama pouka da učimo tu dovu. Dalje, koja još dova? Koja je zapamćena od Allahovog Resula, ali sad sam da je učio na seđdi. A to je Allahumme ja mu kalibel kolub. Gospodaru moj, ti koji vladaš srcima. Sebit kalbi ala dinik. Učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Ili sebit kalbi ala ta'ati. Učvrst moje srce na tvome itaat, Na tvojoj pokornosti. I tespih jedan poseban zikr zikr koji je učio Resulullah ali sad sam na seđi. I to je za one, inša Allah, što bi se reklo, nadat se najbolje. A to je veličanje uzvišenog Allaha Đelešanu, koji je izraženo u riječima seđede vođhi lillahi alladhi halakahu wa savvarahu wa šakka sam'ahu wa basarahu. Moje lice seđdu učini onome koji mu je dao lik i otvorio sluh i vid. Nakon toga ispravljamo se. Sjedemo. Ali nije još etahija. Sjedemo, to je sjedenje između čega? Između dvije seđde. Ako ništa ne zna čovjek, od dova da prouči i je da prouči estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Ali, još bolje od toga jeste da prouči dovu koja mu obuhvata i dunjalu i ahiret. firli, varhamni, wa'afini, vahdini, varfa'ni, vajburni. Šestero od Allaha uzvišenog traži. Rabbi firli, varhamni, wa'afini. Bože, oprosti mi. Smiluj mi se. Daj mi afijet i svako dobro. Vehdini, uputi me. Uzdigni me. I ondje gdje sam pokleknuo, daj mi da ustanem. Dakle, izdaj me iz svake teške situacije. To se uči između dvije seđde. Opet ide na seđdu i da još spomenemo na drugome rekiatu, ako je to završni, ili na završnom rekiatu, Boži poslanik, ali sad sam bi učio na kraju namaza, prije nego što bi predao sela dom. koju neka ulema smatra da je vađiv, da se mora proučiti. Čak su neki u svoje učenike vraćali i pitali jesu li proučio tu dovu, ako nije vratili bi ga ponovo da klanja. Ali ova doba je u svakom slučaju pohvalna da se prouči. A to je Allahumme inni a'udhu bika min azabi jahannam ويعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المغرم والمأثم To je zadnje što čovjek prouči u svome namazu prije predavanja salama. I to je ta dova koju je pejgamber Ali sam učio na kraju namaza, ali to na kraju namaza hvata se prije predavanja, prije predavanja salama. Allahumma inni jaudu min azabi Bože, utječem ti se od džehennemske vatre, kazne. I utječem ti se Allahu od kaburskog azaba. I utječem ti se Allahu od iskušenja deđalovog. I utječem ti se Allahu od iskušenja života i smrti. I utječem ti se Allahu od grijeha i od duga. Dakle, to je do koja se uči na kraju, na kraju namaza. Ovo su neke od dova, ne sve, neke od dova koje se uče u, namazu. Ispunjavanjem i njihovim izvršavanjem postiže se sa Allahovom pomoći ono što se zove hušuo, tamanine, Skrušenost u namazu i smirenost u namazu. Jer dok čovjek prouči dovu, ne može žuriti. I to na neki način utiče još ako zna šta one znače, u svakom slučaju ima korisno djelovanje. Ove dove ja bih posebno podstakao vas, inša Allah, da ih naučite. Jer su vezane za naše svakodnevne namaze. Da se nauče i da se primjenjuju. One se mogu naučiti, ali ako se ne budu primjenjivale, brzo će se, brzo će se zaboraviti. Tako da u svojim namazima osjetimo još veću slast, još veću ljepotu, a zaista to je ono što nam je potrebno da osjetimo od naših namaza kao što kaže Rasulullah ali sad sam i najveća radost, sreća i zadovoljstvo dato mi je da budem i u namazu. I neka se pripaze oni kojima je namaz, šta? Teret i teškoće. Koji izbjegavaju namaz pa klanjaju ga u zadnje vrijeme. Alladina hum an salatihim Teško li se onima koji klanjaju, koji izbjegavaju svoj namaz. Što znači klanjaju ga u zadnjem vaktu namazom. I kakav će taj namaz biti? u njemu nema skrušenosti, koliko će se od njega uračunati i upisati čovjeku u sevabe i će to samo biti namaz za koji se kaže da će doći na kijametskom danu i njegov vlasnik biti udaren po licu i reče evo ti tvoj namaz da Bog da te Allah upropastio kao što si ti mene upropastio. Dova protiv njega. Protiv onoga koji je olako držao da namaza. Allah ekber na brzinu stanjao ni džemata, ni hušua, ni skrušenosti, ni dova, ni ničega. Na brzinu se, ako se obavilo, na brzinu se to klanjalo i ništa. Izađe iz namaza kakav je ušao. Ne smije tako. Namaz je nešto uzvišeno i savršeno. I zato ako se okreneš u namazu, izgubio si namaz. Jesi svojim licem okrenut Allahu Đerlešanu. Ako okrene se licem, i zato kad pa kažemo salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, se desno i lijevo, završen je namaz. Ako se mimo toga još okretao, gotov je namaz. Ali, ima jedna druga vrsta okretanja koje ljudi nisu svjesni. A to je okretanje svojim srcem. Ne razmišljaš o namazu kupio, prodao, dao, posudio, koliki je dug, gdje je ostavio, šta je zaboravio, šta se desilo, ko se s kim posvađao, ko se ženio, ko se razveo, šta je to bio na dunjaluku, djeca ne slušaju. To poslova u tome namazu. To je okretanje od uzvišenog Allaha srcem. U tom slučaju namaz kao namazana forma, ispunjena je. Nije batal kao namaz, ali nema se vaba. Ali nema se vaba u tome. Dakle, to moramo i odmah nakon šehadeta što dolazi? Dolazi upravo nama. I moramo krenuti od ovih osnova. Da bismo osjetili slast i ljepotu namaza koji klanjamo. Kad izađemo iz namaza, da osjetimo taj rahatluk, ljepotu jednu. U tome namazu, koliko nam prođe vremena? Farz namazu. 5 do 10 minuta. Ali zaista, ako si se posvetio Allahu Đerožanu u tome namazu, ko da si ostao ne znam koliko vremena. I nakon što klanjaš i predaš selam, šta je prvo što kažeš? Šta je prvo što kažeš? Tri puta estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kad čovjek govori estagfirullah? Kad šta pogriši? Tako? Radio si nešto? Kaže estagfirullah. Klanio si, izašao si iz ibadeta. Postavlja ulema pitanje, zašto sad estagfirullah? Šta sad pogriješio? Ako ti je šta promaklo u namazu, u tome najveće mi baviti, činiš i sifar. Ne bi njime izašao iz tih grešaka. To jeste to lutanje ponekada to što pokušava šeitan čovjeka da odvrati. A vi znate da su židovi predbacili ashabima i rekli vama šeitan svašta u vašim namazima, u je nama ništa. I zato kad su pitali Abdullah i Abasa, vi znate šta je odgovorio, vi ste sami šeitani. Ovaj, zato vam on i, zato vam on ništa i ne ubacije. Dakle, onaj kome će ubacije, to je musliman. Od koga hoće da ukrade što više toga namaza. I kako krade namaz, Resula Ali sad nam to objašnjava, to je onako ako čovjek ne gleda ispred sebe, već pogledom leti desno i lijevo. Resula Ali sad sam kaže, to mu šeitan krade njegov namaz. Dakle, odvraćati pogled i zabavljate drugim, drugim stvarima. Dakle, potrebna je ta skrušenost u namazu, najiskranije obavljanje, da bi naša i druga djela kako treba bila. Jer po namazu će se cijeniti i naša druga djela. Kakav nam bude namaz, tako će nam biti i sve, i sve ostalo. Ako bude namaz forma, vallahi će biti i zekat forma. Samo će izvati džepa, ako izvadi i daje zekat, kome će dat, kako će dat, koliko će dat, nije važno dao je da se Gdje je to i badet? Ako je otišao na hađ, zvaće ga ljudi hađija. Ali jel kako treba obavljati? Ili je došao da razgleda one ljepote i ništa više. Dakle, ne smije nam naša vjera biti formalnost, nego moramo to osjetiti srž svih vrsta i badeta. To je to, molim uzvišnjog Allah da nas pomogne u Amin. Amin. Nama nije teško da to i napišemo, da sastavimo dove namaske koje će... I on je dove ovdje je jedno vrijeme stajalo, pa izgleda kako su krećeli ovaj, džamiju, to su skinuli, ali to što su skinuli ne smeta i, i, i nije greška, nego je greška što nikome nije zauko zapilo to što više te nema, na koje je pisalo zikrovi i dove poslije namaza. Tako da, ili su one naučene, ili je to tako stajalo i otišlo. Tako da i to trebamo inšala naučiti dove iza namaza i u toku namaza ko voda inšala. Pa kad to naučite inšala, zaista ima dova o kojima sad posebno nećemo govoriti. Ali zaista su te dove čuda jedne. Osjetiš teškoću u srcu. Pritisan nekakav u prsima. Prouči ove dove. Ko rukom odnesen. Dođeš u tešku situaciju Bojiš se nekoga, zločeti, da ti danijeti, tako dalje. Prouči dovu. Prođeš pored njega, ko da ga ne ima. Bilo gdje, u teškim situacijama, isto tako, vidjet ćeš kad dođeš u neko mjesto koje nije sigurno, bezbjedno, proučiš li dovu, ništa se ne može desiti loše. Sigurno. Da ideš preko minskog polja. Sigurno hadis kaže, ne može mu ništa navoditi. To je istina. Ali pazite, ima nešto drugo. Ima ljudi koji kažu tu dovu. Ali šta bude? Nije rekao sa srca. Hadis kaže dova koja je rečena iz srca koje je nemarno. Koji ne misli o toj dovi. Nije primjen. Ne stiže do Allah. Dakle, nije to forma da se izgovori gotovo. Čarobne riječi. Nego Treba imati osjećaj toga. Dovu koju proučiš u potrebnom trenutku je Allah, ako ti dadne djecu, neće im ništa šeitan moći. Ima ljudi koji kažu, ali sam proučio dovu, ali nema fajdi. Što? Nisi je kako treba proučio. Ili nisi sa srca i tako dalje. Dakle, pitanje dove je ogromno pitanje. Jesmo li mi svjesni toga? U međunarodnim kontaktima ima nešto što se zove crveni ili nekakav drugi telefon. To su one vruće linije. Kad zatreba, odmah zove predsjednik predsjednika, to se dogovara. Nema protokola, nema ništa odjednom. U ponoći, u ponoć, diži ga. Zaratit će ljudi. A ovo, direktno sa Rabbul Aleminom, gospodarom svih svjetova, odmah mu se obraćaš. Nema posrednika, nema sekretara, i ova i one. Ne da mu nešto učiniš da bi došao do Allaha. Odmah, direktno, do čisto srce. Ali ne smije u tome biti stvari koje sprečavaju ostvarenje dove. A to je haram metak. Hadis u muslimu stoji čovjek koji puno putuje, koji je prašnjan, začupan, u stanju, puno putuje na je musafir, da ova pridne na musafira, u teškome stanju, diže ruke, govori Allahu, Allahu, sve učinio da mu se dova ostvari. Ali ono što jede haram, ono što pije haram, ono što oblači haram. Pejgamber Ali Sarsan kaže, pa kako će mu dova biti primljena? Tako. Dakle, to je usno. I zato kad je ashab dolazi Resulullah Ali Sarsan i kaže, Boži poslaniće, zamoli Allah Đelešanu da date da moja dova bude kabul. Kaže, očisti svoju hranu, dova će ti biti kabul. I zaista ljudi su poznavali, ako je nešto u njih ušlo što nije trebalo, osjetili su to na svojim dovama. Osjetili su to na svojim porodicama, na svojim ženama, na svojoj djeci i tako dalje. I zato Ebu Bekr radijallahu anhu najbolji od ovoga ummeta kada mu je njegov rob donio, iako je to hedija. Ali on je gledao odakle je ta hedija došla, pa ga ovaj upita, a znaš je odakle? Kaže, ne znam, reci mi. Kaže, radio sam kod nekog vraćara prije, pa mi je on dosta dužan da bih isplati. I to sam ti ja donijete, poklonio. A evo Bekr, ni pet, ni šest, nego ruke, usta i to izbaci iz sebe. Neće u sebi da to bude. Iako je njemu hedija. Jer kaže se kad pređe drugu ruku, tebi je hedija, njemu je haram. Možeš ti znaš šta je on radio. Ali, u ovom slučaju on hoće da mu je Sto posto. Bez šubhe. Bez sumnje. E, to je to. Da naša veza sa uzvišenim Allahom ne bude samo u džami. Nego da bude stalno. Zikr, spominjanje uzvišenog Allaha i u vodu, odlasku, dolasku, sjedenju. Stalno da nam je na našem jeziku zikru Allah, spominjanje uzvišenog Allaha. Dova. I zato je znalo biti Resulullah ali sam sjedi na jednom sjelu, međulis neki. Zapamćeno je da bi govorio po 70 puta, po stotinu puta, Rabbi gfirli wa tub alejja inneke ente tawabur rahim. Bože, oprosti mi i primi mi moju teubu, ti si taj koji opraštaš i dovu primaš. Rabbi gfirli wa tub alejja inneke ente tawabur rahim. Po 70 puta bi on kao Allahov Resul ali sam učio estagfirullah, estagfirullah po 70 puta dnevno tih bi činio. i e, ako hoćemo da budemo uz njega, ako Bog da inša na iretu ako hoćemo da sa Allahovom pomoći njegovim izunom dobijemo šefata Rasula Ali sam, potrebno je da ga slijedimo u svim našim pitanjima. I kakav čovjek bude u životu, takav će biti pred smrt i na smrti i nakon smrti onome što dolazi. I zato je zapamćeno od onih kojima je Dunjaluk bio i u srcu, i u očima, i ušima, kad su umirali, ljudi mu kažu, reci la ilaha illallah. To je taj telkin. Da mu napomeneš da govori la ilaha illallah. Ne bi sa preselio na ahiret. Dakle, da se podsjeća. Nema tu više stida. Kad vidiš čovjeka da umire, ne možeš ti stiditi pa mu reći, reci la ilaha illallah. Znači, umireš Pa on umire, gotovo je svakako. I zato nema ustručavanja. Reci mu, gotovo je. Vanne enne ulfira, kad bude i on objeđen da je više došao čas rastanka. Reci mu, reci la Neki, kada su im to govorili, on je uzeo računat. 2 plus 5, 7 minus 8. Što? Upametimo to, to je ko magnetofon. Samo ponavljam. Što? Jer se tim na Dunjaluku bavio. I nije on mogao tu, u tome času da se prije da on to govori. Ne može. I zato se spominje u Kur'an Kerimu, u suratu Ibrahim, Kaže se Yusebitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil Allah učvršuje čvrstim riječima šahadeta to je. Na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku u najtežim časovima. Kada duša izlazi. Tada uzmišljeni Allah prave mu'mine učvršuje. I onda tada kažu la ilaha illallah. Jer hadis kaže, ko kaže na smrtnome času, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah ulazi u džennet. Ali ko je taj ko će u tome času čvrsto ostati? Kada se tijelo opire, da mu je još malo u životu ostati. Da mu je još malo dunjaluka okusiti i doživjeti. Uspjeće onaj kome se, ko bude u životu kako treba sa šehadetom živio. Kome to bude u njegovom razumu i shvatanju. Inače, to nije nikakva formalnost. Ono što se kod nas shvata, dođe munker i nekir ispituje, to je istina. Ispituje onoga koji je u kabu. I šta se dešava? U tom je slučaju ova dva meleka, meleka koji ispituju u kaboru, pitaju ga ko ti je tvoj gospodar, ko ti je, koja ti je vjera, ko ti je poslanik i tako dalje. Ako bude kako treba u svome životu, znači odgovor. U nas se pokušava na tome ispitu kazati, šapta Govori se, to zovu talki. Nakon što se ukopa mrtvi, kaže mu se, o taj i taj, reci to i to, reci to i to. On ne može reći ako nije takav bio u životu. Ne može mu se tu ništa dobaciti, došapnuti. Gotovo je. Kakav je bio takav? navi kada ga upitaju, on zna odgovor, ali ne može. Znači samo kazi, ha, ha. Pitamo se, ko ti je tvoj poslanik? Ha, ha. Ko ti je tvoj gospodar? Ha, ha. Ko ti je vjera? Ha, ha. I bit će ti ha. <laughs> Zato što si tako živio, tako, tako umro i tako će ti i Jer se ne može, jer se ne može s vjerom poigravati. Jer se ne može vjera uzimati kao nešto ja ću sada biti u džamiji musliman, a mimo džamije raću šta hoću. Wallahi, nije se Allah te hoće da si njegov. Da si mu pokoran. Pozovete, ja i o mumine, ako se ne odazoveš, znaj da u tome tvome mumin nešto nedostaje. Jer ako se osjećaš da si mumin, odazvaće se. Pa one partijaše, one najgore, ona najgora stvorenja, Gledali ste na filmove. Kad ih pozovu, kažu, o članovi komiteta, o skojevci, trče, lete u džehenne. A nas kad uzvišeni Allah pozove i kaže, o mumini, hoćemo li nećemo. Kaže žena, pa ne znam dok se smislim, dok ja to shvatim, treba li se ja pokutim, ne treba. Nije mi, nego hoću li neću se pokriti. Šta ti imaš da shvataš nakon što si čula da to mora biti? može ti nikakav muftija, niko ti ne može dati da te toga opravda, da te izvede iz toga. Tu nema, to je Allah tako odredio. I zato tražite da si njegov. A kako ćeš biti njegov? Stalno da ti je uzvišeni Allah, njegov zikrullah, da ti je na spomenu i da ti je uvijek na umu. I zato jedan ashab kaže mu Resulullah la jezalu lisanuke ratban min zikrillah. I kad ti je stalno jezik uzikru Allah, Allah. Dakle, stalno Allah uzvišenog spominje. I od svojstava munavika jeste šta? Vola kuruna Allahe illa kalila. Allah ne spominju osim malo, osim rijetko. Pusto riječi ako spomene, ako ne spomene Allah. I zato ćete vidjeti da židovi koji su iskrivili tevra, ima jedan cijeli sufr, cijela sura što bi se reklo, jedna u kojoj ne ima ni jednom spomena Allaha Đalešanu. Ko kad su iskrivili? I onda pisali šta su, šta su htjeli. A u Kur'anu, pogledajte na koliko mjesta se uzvišeni Allah spominje. Nema ajta bez toga. Ajet ili na ovaj, ili na, na otvoren način da spominje, ili da ukazuje na uzvišenog Allaha Đalešanu. To dakle, učenje Kur'ana samo je šta? Najveći zikrullah. Najveće spominjanje Allaha Đelešanu. I zato se i tim trebamo pozabaviti na prvom mjestu Kur'anom i dovama i zikrovima koje je činio i učio Boži poslanik, ali sad sam. Da nam uzvišenje Allah ta'ala pomogne u tome da zaradimo njegovo zadovoljstvo, da nam olakša i učvrsti nas pravo sirata na Amin.